Ще умра от запластяване, това го знам Ще умра от запластяване, не ме е срам Ще умра от запластяване, това го знам Една филия между две дебели парчета салам у, у, у. Ще умра от затластяване, това го знам Ще умра от затластяване, не ме е срам Ще умра от затластяване, това го знам Една филия между две дебели парчета салам Винаги високо знаеш как е Кое кръвното налягане бе бате Момчето с саламите дойде на гости Колко килограма си не дей пита такви с въпроси Знаеш, че дошъл съм с лакомствата и ще ги раздам Знаеш, че дошъл съм с лакомствата и ще ги раздам Чала нощ и тъпча устата, желирани бомбони Руйно вино от стомни, нека не бъдем скромни Ребрата са дебели, като колони Висе меки макарони Водя себе си доктора, защото не знаеш кога ще дойде И на твоята глава Дебел или слаб, дебел или слаб Ще умра от затластяване, това го знам Ще умра от затластяване, не ме е срам Ще, ще, ще умра от затластяване, това го знам Ще умра от затластяване, не ме е срам Ще умра от затластяване, това го знам Една филия между две дебели парчета салам У, у, у, ще сърцето ми. я, чай да се бере сили, чай, чай малко, чай малко. Ски, ски, ски, ски, ски. Скивай ми фурната, вътре всичко свежо, свежо, свежо Аз съм червено, а ти си бежо, бежо, бежо, бежо Демек се от скучните и само баби ти за кефа Давам апарата веднага кръвното да си мерят Тот не е шега, изобщо не е майтап Трябва ли да се мре, няма никой никакъв мерак Ще са жертвани. Ще умра от затластяване, това го знам Ще умра от затластяване, не ме е срам Ще умра от затластяване, това го знам е на филия между две дебели парчета салам У, у, у, ще умра от затластяване, това го знам Ще умра от затластяване, не ме е срам Ще умра от затластяване, това го знам е на филия между две дебели парчета салам така се казва. Днес си тук няма, нали знаеш? Кой ти го казва? Никой нищо не ми е казал.